Bismillahirrahmanirrahim. Doista pripada svaka zahvala Allah Azza wa Jal. Njemu zahvaljujemo. Od njega pomoć za robovanje tražimo. I od njega uputu tražimo. Utečemo sa Allahu Azza wa Jal od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah uputi, taj ne može zalutat. A koga Allah ostavi u zabudu, tom nema upute. Sljedočim da nema Boga osim Allaha Azza wa Jal. Jedino koji nema sudruga i svjedoči da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i njegov poslanik kojeg je Allah poslao sa istinom kao nosioca radosnih vijesti i opominjača kao pozivača njegovom dozvolom blještećom svjetiljkom. Zatim najbolja knjiga je Allahova knjiga, najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Najgore stvari po vjeru su one uvedene, a svaka uvedena stvar je novotarija, svaka novotarija je zabuda, svaka zabuda je vatri, a potom kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi Ja ejuhel lezina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunne illa wa antum muslimun Ovi koji ste rekli da vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojažnošću i ne umirite osim kao predani preko, pokorni muslimani. Cijenjena braćo poštovane sestre, povjere, salamu alaikum wa rahmetullahi ve barakatuh. U ranim predavanjima sam govorio o vrijednosti znanja i ukazao na svrhu toga i način sticanja. Nakon toga govori sam o pravom putu, šta je to pravi put nakon toga o krivom putu, zabudama. Pa uz Allahovu dozvolu ovaj puta ćemo govoriti o koristima pravog puta koga se prihvati i o štetama odbijanja ili ne, na prakticiranja pravog puta. Pa na temu koristi prihvatanja pravog puta, kao i uvijek počet ćemo sa Allahovim govorom gdje kaže Allah Azza wa Jalla u suru Alu Imran 66. stranca 132. ajet وَأَتِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kao što smo već ranije spomenuli, šta je to pravi put, a jedno od pokazatelja pravog puta jeste šta pokornost Allahu i poslaniku, to smo govorili u drugom dersu. Pa kaže oda Allah, jel, pokoravajte se Allahu i poslaniku, la'alakum turhamun, da biste bili pomilovani ili da bi vam se Allah smilovo ili da vam se smilovalo. Drugim riječima, jel, idite pravim putem da biste bili pomilovani. Pa znači, prvi zaključak, ko ide pravim putem, ima obećanja od Allaha uzvišenog, da će mu se Allah smilovat. A svakako, svaki musliman danas, kogod se deklarše kao musliman, vjeruje i nada se Allahovoj milosti. Nema ga, a da se ne nada. Stoga, možemo se uzalud nadati Allahovoj milosti, ako ne radimo ono pomoću čega ili sebebom čega će se Allah smilovat. Pa evo Allah navodi jedno od toga, jel, ako hoćete milost, jel, idite pravim putem, to jest pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku da biste, odnosno da vam se Allah smilovo. Također u drugom ajetu kaže uzvišeni Allah U suri An-Nisa 79. stranca 13. ajet وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم Opet, kao što vidite, jel, Allah spominje i kaže, a onoga ko se pokorava Allahu i poslaniku, on će uvest u džennetske bašće kroz koje rijeke teku u kojima će vječno ostat. Jel, wa zalika al-fawz al-azim i to je uspjeh veliki. I to je taj uspjeh, jel. Kao što vidite u drugom ajetu, jel, gdje Allah ovaj, ob, obveseljava jel, oni koji su prihvatili pravi put, a već smo ranije jel, dokazali da je i pričao ranijim dersovima, da je pravi put pokornost Allah njegovom poslaniku. Mada ovo je logički, jel, svaki muslima ne trebamo dokazivati, jel, niko ne sumnja u to. Ali eto, ova je vera zasnovana na dokazu, Pa znači, kao što vidite jel, ovde da Allah obveseljava one koji su prihvatili taj pravi put i krenuli njime. U prvom ajetu kaže da će se smilovat, a ovde sad evo spominje da će uvest u džennet. U, jel, uklapa se jedno s drugim. To je ono što svaki musliman priželjkuje, nada se i želi, bar na jeziku, jel? A ko koliko i istinski srcem želi, to se vidi ishodno njihovim djelima. Pa Allah kaže na kraj da je to uspjeh veliki. Velike fauzul azim. Nije uspjeh da ti na ovom svijetu proživiš Pa završiš dobru školu, oženiš ili udaš se za dobrog bračnog supru, onaj suparnika, jel, supružnika, da imaš djece, auta i šta ti ja znam, ovo dunjalučke ukrasa, jel, znači im danas se mnogi polomiše i nogama i rukama da se dočepaju ovi stvari, a to je nije uspjeh svakako je uspjeh, jel? Kraj, kraj je bitan. Kraj je bitan. Ovo je prividne prirode, ovaj život. Znači, kratkog vijeka, oni koji vjeruju, svakako oni se trude za kraj i život poslije smrti, a ne za ovu fata morganu, što bi se reklo, jel? Za ovaj san, za ono nešto kratko, jer vječnost ipak to je e, nešto što je insan nije mu Allah dao razuma dovoljno da mora to pojmiti, razumit, samo zna da je to neki dug period, jel? Ne da je dug period, znači, jel nešto što se ne zaustavlja, znači nešto što, to što traje vječno, jel? Kad kažemo dug period, opet u tom terminologiji zvuči da će se tu nekad završiti. Ne, ne, ovdje nema kraja. Pa insan znači treba da se za to trudi i bori upućeni, iskreni, jel? Ko vjeruje svakako. I svakako oni koji vjeruju da će se za to i trud normalno. Kad ima pameti, jel? Svako ko ima pamete zdrave, trud će se za ono što je najbolje po njega. E, međutim, ovi koji imaju, koji ne vjeruju ili imaju manjko vjerovanje, oni, jel, se trude za ovaj svijet da prožive. A nije to fauzul azim znači nego Allah kaže da je ovo uspjeh veliki da uđeš u džennet pa isto poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se prenosi da Abu Hurajra radijallahu anhu svi moji sljedbenici će ući u džennet osim oni koji ne htjednu ili u prevodu nekom drugom osim onih koji odbiju a neko reče, a ko to neće, jel, ili ko će to odbit, da uđe u džennet Allahov poslaniće, pa kaže, ko mi se bude pokoravao, da će ući u džennet, a ko mi se suprostavi, odbit će, jel, ili neće ući. Odgovori poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, hadis bireži Buhari i Muslim. Kao što vidite, i poslanik, jel, je potvrđuje, alaihi salatu wasalam, ulazak u džennet, ali je uslov pokoravanje. Mi bi svakako vjerovatno jel, morali napraviti posebnu ders da objasnimo ljudima šta znači pokoravanje, što vjerovatno ću to i uraditi u nastavku nekih svojih predavanja biznila, da bukvalno jel, moramo objašnjavati šta znači pokoravanje. Jer je šeitan danas ljude obmanu da oni misle da su pokorni, a oni u stvari nisu pokorni su ljudi ubijeđeni da su pokorni kod Allaha, pa neki kažu, pa šta je, klanjam, postim, abdestim, šta je viče, pokoran sam, vidiš. Hud misli ako jedan dio Islama izvršava da je kod Allaha upisan ko pokoran. Ali pošto nam nije sad to tema, znači nećemo o tom detaljsati, samo ćemo znači, malo naznačiti da skrenemo ljudima pažnju da nije pokornost ono što ti misliš, nego je pokornost ono što je objasnio Allah i njegov poslanik, alaih salatu wasalam. I svakako nije to lahka stvar, a evo ti ovo je jednostavno, jel? Allahova je knjiga jasna i ne treba e, nikakvi fakulteti zato što mnogi tvrde da ti ne možeš, jel, ne možeš uh, e, čitati Allahove ajete, jel ne možeš uzimati pouku uopšte. Ni od, ne možeš uzeti ni hadis ni ajet dok ti ne upitaš šeha o tom hadisu ili ajetu. A subhanallah, to je potpuno pogrešno i šetanska zamka. Jer kako stoji u jednom hadisu, Adal emane wa balaga risale, znači da je poslanik ovaj dostavio risalu, belega objedinio, dostavio, pa kako je ob, obznanio je ili dostavio ako ljudima nije jasno. I Allah u ajetu stoju, spominje u Alu Imranu suri, pa kaže وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابِ minhum آيَاتْ مُحْكَمَاتْ Znači, on je taj koji objavio knjigu, u njoj su ajeti muhkemat, znači jasni. I oni su umul kitab, glavnina knjige, znači. Allah svjedoči, Allah svjedoči u Kur'anu protiv ovih što ju bacuju ljudima na domice i sumnje, da ti ne treba nikakav šeh ni tumač da bi ti uzo pouku iz Allahovih ajeta koji su jasni. Jer Allah svjedoči da su jasni, ja. Pa svakako ono što je jasno ne treba ti tumačenje. A oni, e, znači što su manjina knjige, su nejasni gdje ti treba tumačenje. Pa ovo je svakako od, od Iblisa projekat i indirektan rad za Iblisa oni koji odvraćaju narod od e, pouke jel, i odvraćaju im da trebaju oni ići e, fakultete da završavaju islamske i da ne može za bešejha ništa, čitat Kur'an i ovo ni ono, kako ljudi bi što manje se družili s knjigom i bo, izbojazni, jel, da ne bi zaluto i tako dalje. A ono je suprotno, jel, baš luta što se manje druži sa knjigom. Stoga, znači, želim ovo reći da je Allah učinio jasnim, alhamdulillah, i pravi put i krivi put, i jasno obznanio, šta je tu i jasno obznanio šta dobivaš tim slijedjenjem, to jest e, obznanio je radost i obveseljava Allah Azza wa Jalla šta čeka one koji slijede pravi put, što smo upravo spomenuli, dio toga, a svakako i prijeti, jel, i obznanjuje prijetnu svoju, i opisuje tu prijetnju jedan dio šta čeka one koji odbiju taj put. Pa ću još spomenuti još jedan ajet vezano za koristi ovaj sljeđenja pravog puta što je biznila dovoljno. Pa Allah kaže u suri Taube 198. stranica 71. 71. ajet والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيع الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Znači, mu'mini, mu'minke, jel, vjernici, vjernice, su zaštitnici jedni drugima. Ba'dahum awliya u ba'd. Nije kako koliko treba prijatelji jedni drugima da ne bi neko ko ne poznaje vjeru dovoljno pomislio ili uzuo za dokaz da da je dozvoljeno prijateljstvo između jel, vjernika i vjernice, nije tu, ne misli se na to, nego, znači, oni su zaštnici jedni drugima, gdje Allah jel, opisuje na koji način, pa kaže, ja mununa bil ma'rufu i nuna ne munker, naređuju na, na dobro, to jest naređuju ono što Allah naredio i poslanik je govorio a odvraćaju od munkera, to jest odvraćaju od onog što Allah zabrano njegov poslanik, obavljaju namaz, daju zekat i ono što je nama bitno ovdje, jel? pokoravaju se Allahu wa yuti'u Allaha wa rasulahu pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku što smo spominjali gore jel da je to pravi put e eh, ulaika sayerhamuhumullah to su oni kojima će se Allah smilovati znači korkut prebo to su oni kojima će se Allah sigurno smilovati i ovo je svakako obećanje od Allaha jel gdje Allah obećava i kaže to su oni kojima će se Allah smilovati. Evo ti znači recepta za milost. A Allah sigurno ispunjava obećanje svoje pa kaže u jednom ajetu وَمَنْ أَوْفَا بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ A ko bolje i dosljednije ispunjava obećanje od Allaha. Pa eto, onima koji očekuju milost, evo načina i evo puta, kao što vidite šta je spomenuo Allah i šta je uslovio za svoju milost, naređivanje onoga što Allah naredio, odvraćavanje onoga što Allah zabranio, obavljanje namaza, davanje zakata i pokornost Allahu, njegovom poslaniku. Znači, ovo zadnje pokornost Allahu njegovom poslaniku svakako sve gor ono navedeno potpada u ovo. U ovo. Jer se sve temelji jel na pokornošću Allahu i poslaniku, jer je Allah i poslanik naredio znači sve ovo što smo naveli. I Allah zato obećava jel, nagradu ti da će ti se smilovati. Evo opet spominjemo, spominje se ovdje milost E, kao prvom ajetu što smo spomenuli. A ako ti se Allah smiluje, šta će ti više od toga, jel? Pa eto, znači, vezano za, za koristi pravog puta, dovoljno je iskreno da uzme pouku. A sada ćemo spomenemo štete odbijanja ili nekoračanja pravim putem. Pa na prvom mjestu Allah Azza wa Jalla kaže suri Nisa 97. stranice 115. ajet ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا što bi značilo onoga ko se suprostavi poslaniku, a poznat mu je pravi put i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džahennem, a užasno je ono boravište. Pa znači, vidite ovdje, jel, suprotno od pokornosti, jel, suprostavljanje, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى znači ko se suprostaje poslaniku nakon što mu je poznata uputa pravi put i ko ide provodi neki drugim putem koji nije put vjernika koji pođe krivim putem jel? jer put vjernika je samo pravi put kaže Allah pustit će te čini šta hoćeš <laughs> se ljudi upravo im je tu im još učvršćuje Kaže, gdje je Bog biće da ima, ne vidiš, vidiš ti, on bi mene do sad kaznio, jel? Oni misle, hudi, Bog kažnjava kad on hoće, jel? I treba Bog kazniti kad on misli da treba kazniti. Ne poznaju Boga dovoljno, jel? Sude Bogu po sebi, a uzubi lehim šeitan rađim, pa se učvršćuju tako u zablude. A vidiš, Allahovo je volja takva, jel? Da te pusti da čini šta hoće. I obavještava te, kaže, pustit će da čini šta hoće. Nećeš te dirat. I ba, ali šta? Obe, oba, obećava ti džehennem i kaže, bacit ćemo ga u džehennem. A užasno je ono boravište, opisuje ti to, užasno. Samo što ti to užasno ne možeš zamisliti da Allah sačuva toga. Uglavnom, povuka ispod svega, povuka svega, jel, prvom ajetu dokazujemo i opisujemo ko krene krivim putem, znači, džehennem, nije džennet, suprotno, jel. U drugom ajetu u suri Yunus 221. stranca 108. ajet Kaže Allah Azza wa Jalla قل يا أيها الناس قد جاءكم قد جاءكم الحق من ربك ربكم فمن فمن اهتدى فإنما يهدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم يوكيل رت يل والله بوصلني مسي سناتو سواكاكو او لودي Znači, قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم دور شو بامي حق od vašeg gospodara. Reci ljudi, došlo vam hak ili došla vam je istina od vašeg gospodara i onaj ko krene pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krivim putem krenuje na svoju štetu, a ja nisam vaš zaštitnik, jel, vakil. Iz ovog ovde vidite, jel, Allah obavještava Znači, što ljudi pretežno danas imaju nedoumice oko toga, jel, gledaju ko to ide pravim putem, koliko im ide, jel to većina ljudi malo, koliko to slijedi to što oni pričaju je pravi put. Ako im većina slijedi, i mi ćemo, ako je manjina, nećemo. Pa Allah ovdje to obavještava da znači, ko bude išao kre, po svojim putem, ide za svoj dobro, svoju korist. Ako krene krivim putem na svoju štetu, znači nema veze, nema to, ništa mu neće koristiti to što su drugi zalutali. Ništa ga to neće, neće mu kaznu lakšati. Neće mu to koristiti, a svakako nećemo ni koristiti to što je neko na uputi. Znači, i za svoju za svoj dobro ide, a ako ne ide, na svoju štetu ide. Znači, drugi ajet vezano za to, ovaj, vezano za, za, za, za štetu, jel? Nekoračanje pravim putem, gdje kaže Allah u suri Nur 359. stranca 63. ajet, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum كدعاء بعضكم بعضا قد يلعب قد يعلم الله الذين يتسلم يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Znači, ali da će vam pomenuti početak ajeta, jel? Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima poučujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izlači. Ljudi, ovo je sad bitno. Ovaj dio za nas bitan, što mi želimo da dokažemo. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, to jest stalahu, da ih iskušenje kako ne stigne ili da ih bolna patnja ne snađe. Pogledajte da vas, kako Allah prijeti. Znači, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Znači, neka se pripaze dobro oni koji se okreću ili koji postupaju suprotno od Allahovog naređenja. To što Allah naredio. En tusibahum fitna. Da te ne pogodi fitna kakva. Iskušenja. ev yusibahum azabun alim ili da te zadesi bolna patnja znači evo prijetnja od Allaha iskušenjem i fitnom i bolnom patnjom ko ne ide pravim putem ko krene krivim putem dalje u idućem ajetu sura Al-Ahzab 427. stranica 66. ajet. Kaže Allah Azza wa Jal. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول I na dan kad se njihova lica budu u vatri prevrtala govorići kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. Pouka iz ovog šta? Oni, Allah prijeti, jel? Onima koji se nisu Allahu pokoravali i poslanika slušali, to jest, nisu pokoravali Allahu poslaniku, jer da su to i ovde, يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول رسولا znači isti je glagol upotrijebljen znači teško nama kamo sreće ili da smo Bog dom je ovako da se da prevedemo da smo Bog dom se pokoravali da smo slušali Allaha i poslanika jel a vidiš Allah oba, ob, te, ko, on, onaj koji zna budućnosti gajb jel jedini on te obavještava i o, o tom gajbu, šta će se desiti sutra, pa kaže ovi kojima se lica će prevrtati u vatri, Allah molimo da ne, bude od, da ne budemo od njih, a na nama je izbor, jel? Hoćemo li biti od njih nećemo? Evo izbora. Prihvati pravi put, nećeš biti od njih, Allah ti obećava. Malo sam bio spomenuli da ti obećao milost, a ako ne prihvatiš taj put i ako kreneš drugim tim putevima, evo ti, Allah te obavještava da ćeš biti od onih koja će se lice prevrtati u vatri i govorit ćeš da smo Bog dom poslušanog Abdullaha Muhađira i svi drugi koji su govorili jel, o pravom putu i upućivali na njega, ukazivali na njega i ukazivali na krivi put, da smo Bog da mu poslušali, pokoravali se Allahu poslaniku, jel? Međutim, kasno. Pa evo, ljudi, uzmite sad pouku, ni sad nije kasno. Nikad nije kasno, dok kle god ne dođe melek smrti, jel, dok se ne približi smrtni čas i dok ne izađe sunce sa zapada. Drugo majete u sljedećem. U, znači, suri Al-Ahzab, 40, odnosno 427. stranca, i 67. ajet kaže uzvišeni Allah وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل Pogledaj kako će se opravdavati, jel? pa kaže, jel, i govorit će, i govore gospodaru naš, mi smo se pokoravali našim prvacima i velikanima ili starješinama, pa su nas oni s pravog puta odveli. Znači, u ranije, evo sad, ajto su spomenuli, evo, čuli su šta smo rekli, ovaj, da će se njihova lica u vatri prevrtati i govoriti kamo sreće, jel, da smo Bog da se pokoravali Allahovi poslaniku, a odmah u idućem ajtu, jel, mi smo se pokoravali našim prvacima i, i starješinama, jel, velikanima, pa su nas oni s pravog puta odveli. Šehovima isto može se ovo shvatiti. Znači, ova kubaraana, predvodnicima našim. Znači, ovako se to također mora shvatiti, da smo se pokoravali, danas mnogi koji slijepo slijede šehove, pokoravaju se njima i njihovim tim fetvama ili letvama, ono što je neispravno je letva, svakako nije fetva, Znači, njima smo se pokoravali pa smo s pravog puta jel, e, skrenuli, jel, pa su nas oni s pravog puta odvali. Ali međutim, pogledajte, ne pričaju oni ovo s dženeta, pričaju s džehennema ovo. To znači indirektno da im Allah nije ukabulio to i, i, i oprostio ili prešao preko toga to što su njiha šehovi zaveli ili velikani ili jel' Je ti bilo naređeno da ti slijediš Allahog poslanika ili šehove? A ovo smo već prije govorili u ranijim dersovima, sam spominio u, skoro u svakom dersu sam spomenuo ovom ranijim ovu stvar i ukazuo na slijep, slijepo slijedjenje. Djela naredio, znači, slijedjenje poslanika, shaba, ne šehova i neki drugi. Pa pogledaj to ajed sad ovdje, gdje se može shvatati također da oni koji budu slijedili starješine, sprevodnike, šehove, jel? Da će se pravda kako su oni fetvama im svojim skrenuli s pravog puta. Ali oni se tu tako upravdaju, jel, samo, nažalost, iz vatre, prevrćući se u njoj, da Allah sačuje se ako nije. Pa toga, jel, vidimo, jel, koja je štetnost između ostalog hodenjem krivim putem vatra vatra, uglavnom, pa smo spominjali gole ranije, iskušenje, također bolna patnja, je Allah prijeti. I, znači, još ćemo dva ajta viznila spomenuti, bit će dovoljno da ne duljimo, jer otprilike sve se svodi na, na jedan kontekst prijetnja Allahu Azza wa Jalla. Pa kaže u suri Muhammed 510. stranci 33. ajet Ja ejuhel levine amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum O vi koji ste rekli da vjerujete ovo je više upozorenje jel onima koji su rekli da vjeruju o vi koji vjerujete pokoravajte se Allahu i njegov ona i, i pokoravajte se poslaniku wala tubtilu a'malukum i nemojte ništi djela svoja iz kao što vidite jel Allah se obraća vjernicima onim koji su rekli da vjeru Allah im upozorava pokoravajte se Allahu poslaniku nemojte ništi svoja djela jel ako se ne budu pokoravali da ne nište djela Svatate? Znači, pokornost Allahu i poslaniku, a ko ne bude se pokoravao, ništi djela. E sad treba ovdje vidjet gdje ništi djela, u kojem, u komu, u kojem i čemu, u, kom, če, u kojem kontekstu je tu došlo. Međutim, bitno je ovdje sam spomenut da je od nepokornosti a, i Allahu i poslaniku, da je od tog da se može desiti, jel', situacija da ti Allah djela poništi. Znači, jel, bude džaba to što si se trudio i radio. Pogledajte kako sa Allahom nema igre, ne može sa njim ovaj, fatat se krivine, gore dole nego treba, znači Allah je ozbiljan, tako kako kažem ozbiljan, taj ozbiljan odnos, znači sa njim, nema šale, nema, nema znači e, kri, fatanje krivina, krivudanja ovog onoga, nego što bi se rekli mi ovako česti izraz pod vajser vagu, jel? Allah traži, jel tako, da bude sve kako treba. I pomenut ćemo zadnji ajed, s time ćemo završiti za lovu dozvolu. gdje kaže Allah suri Mujadala u 500, na 544. stranici 20. ajet allazine الذين Allaha wa rasulahu ulaike fil الأذلين ulaike fil الأذلين Znači oni koji se budu suprostavljali Allahu i poslaniku njegovu biće je sigurno najgore poniženi. Juhadun Allahe wa rasulahu. Znači koji ne budu poslušni, koji, ne, koji se budu suprostavljali isti je kontekst. Koji se ne budu pokoravali. Biće je najgore poniženi. Znači poniženje. Stoga, jel, ne treba sad, evo, ja sam spomenuo, jel, ovo te koristi i štete, ovaj, jel koristi e, prihvatanjem i slijedjenjem pravom puta i štetama odbijanja istog i iskrenom vjerniku, svakako to dovoljno, ja sam ovdje radi njega, nisam radi drugih, znači ja sam onda prenesem iskrenim vjernicima i vjernicama pouku i poruku da Allah Azza wa Jalla, da skenem pažnju, kako bi uzeli i ovo je biznila i ta'ala dovoljno, pomolim pa Allah Azza wa Jalla da nam ove njegova obećanja budu uvijek na umi, i njegove prijetnje, da nam bude uvijek na umi, kako bi uspjeli se održat na tom pravom putu. Da nam Allah Azza wa Jalla podari snage za taj put, jer ne možemo mi ići pravim putem ako nemamo od Allaha snagu i podršku. Pa to je isto dokaz u tom suri Fatiha, gdje kaže Iyake na'budu, va iyake nasta'in. Samo tebe obožavamo wa iyyaka nasta'in i od tebe pomoć tražimo znači pomoć tražimo za obožavanje pomoć tražimo da nam da nam pomogneš da te obožavamo da nam pomogneš da istrajemo u, u, u obožavanju tebe stoga molimo Allah azza wa jalla da nam pomogne jel, da idemo pravim putem koji nas je on obavijestio hvala lječno njemu da nam pomogne e, da ne zapadnemo na krivi put i da nam se smiluje, da nas uvede u džennet, firdaus, da gledamo njegovo lice. Subhanak Allahumma bihamdika bihamdike an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila